كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتريد 37 minuta. Nismo na Mi smo započeli prošli put 95. godine, je u toj godini, događaju koji su bilježeni bili, odnosno početak godine bilježeni sa osvajanjima i između ostalog kada je Kutebi ibn Muslim krenuo na zemlje Šaša, doprla je do njega vijest o smrti Jusuf, odnosno Hadžađa ibn Jusufa Sehafija. Hadžađa ibn Jusuf Sehafi e, različite kontraverze, on je pozitivne, o njemu negativne stvari. Ibn Kathir Rahmahullah Ta'ala je bio strašno munsif, to jeste bio je e, realan kad ga je opisivao, opisivao njegov život, iako se može iz njegovih tekstova, iz njegovog pisanja primijetiti kakav je bio generalno njegov stav da ga nije nešto plaho onaj kriterisao kao pozitivca u istoriji islama, a sa druge strane je spomenuo pozitivne stvari zbog čega je bio utjecaj na ličnost i kako je ti svojih 20 nešto više godina iskoristio svoje te neke vojne vladavine iskoristio u osvajanju i širenju muslimanske, tada muslimanske države. Kažem, prepada plemenu Benu Thaqif, slušao je, to jeste predaje od Ibn Abasa, prenosio od Enesa, od Semura Ibn Džunduba, Abdul Melika Ibn Mervana, Ebu, Berd, Ebu Brde Ibn Ebi Musej. Od njega su prenosili i Enes Ibn Malik, Sabit al-Bunani, Humejda Tawil, Malik Ibn Dinar, Dževad Ibn Mujalid, Kuteb Ibn Muslim, Sejd Ibn Ebi Orube i mnogi drugi. Abdul Melik ga je postavio namjesnikom Šama nakon što je ubio, odnosno osvojio Meku i ubivši Ibn Zubeira, Abdulmel ga je smijenio i postavio ga namjesnikom Iraka. Mi smo govorili o tim trenucima, dakle mnogo smo pričali prethodnih, o prethodnih 20 godina, njegovo putovanje u Šam kod Abdulmelika, a onda se kaže prenosi od Mugir ibn Muslima kada čuo sam svoga oca da je rekao u jednom prilikom se Hadža ibn Jusuf obratio u hutbi pa je spomenuo Kabur pa je govorio kaže tu je kuća samoći, tu je kuća tuge, kaže pričao i ponavljao ovu riječ sve dok nije zaplakao i zaplakali su ljude oko njega. Zatim je rekao, čuo sam je Emirul Menina od Umelka ibn Mervana. Kaže, čuo sam Mervana da je rekao u, svojim, u svom govoru, obratio nam se Osman ibn Afan, pa je rekao u svome govoru, Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam nikad nije pogledao u kabur, a da nije kad spomenuo ove riječi, pa je onda i zaplakao sallallahu alaihi wa sallam od Malika ibn Dinara se prenosi, kaže jednom priliku sam došao kod Hadžađa pa je rekao Ebu Jahja, hoćeš da ti prenesem jedan dobar hadis od Allahova poslanika sallallahu sallam, pa sam rekao naprotiv. Kaže, rekao mi Ebu Borda od prenosiću debu Musi da je Allahu poslanik sallallahu sallam rekao ko ima kod Allaha bilo kakvu potrebu, neka dovi Allaha na kraju svakog propisanog namaza. Imam Šafija kaže, čuo sam onih koji spominju Mughiru ibn Šuabu kada je ušao kod svoje žene, a ona je, kaže, čistila zube. Kaže, bilo je to na početku dana pa je rekao, ako si, kaže, u tako ujutro rano jela, onaj stvarno si onaj nebitna, odnosno loš ti je, loš, loš ti je ponašao, loš ti je to običaj. A ako, kaže, čistiš nešto, nešto od zuba što ti je bilo od jučera, ona stvarno prljava. Kaže, pa je dao razvod radi toga. Kaže, tako me Allaha, nije, kaže, ništa od onoga što se kaže, spomenu, nego sam, kaže, poranila onako kao što kaže, svaka žena porane ujutru, pa sam i svakom čisti zube pa mi se kaže jedan onaj uh, e, jedana čestica odlomila mi svaka ostala mi među zubima pa kaže vadla sam ih a onda je kaže kad je pustio u lire onda je oženio Jusufebu Hadžadž Šafija kaže čuo sam od Ebu Hadžadža da ona da je tada i zatrudnila sa sa uh, i Jusufom i da je to bio trenutak kad je zatrudnila sa krvnikom Ibn Halikan kaže ime njegove majke je Farija bint Hemam ibn Urva ibn Mesude Sehafi. Prije je čovjek bio Haris ibn Kjelde Sehafi, eh, ljekar ili doktor Arapa u medicini. Od njega se, kaže, prenosi čak ova priča o Misvaku, a govori se o Hadžađu da je e, on podučavao djecu u Tajfu. Došao je, kaže, u Damask kod Reuha ibn Zimbabu, namjesnik, dok je bio namjesnik Abdulmelika, pa se požali Abdulmelik Rauhu kako vojske su neposlušne, kako se neće nikada postrojiti kada im on kaže, niti će krenuti kada on kreni, niti će doći na mjesto kada on kaže da će doći, tako dalje. Kaže njemu Rauha ibn Zimba, Abdulmelik, imam, kaže, jednog čovjeka koji kad, kaže, preporučim, bit će ti, kaže, on najbolji za vojsku. Kaže, pa je doveo Hadžaža ibn Jusufa Esakafija. Kaže, nakon što je on preuzeo vojsku, niti je kad ko zakasnio, ni u pokrijetu, ni u onaj postavljen šatura, niti na termine kada se treba negdje dođe na bojnu polje. Kaže, jednom prilikom je naišao hađađ pored skupine ljudi koji su, kaže, jeli i nisu se, odnosno oglušili se o njegovu naredbu. Pa je, kaže, i bičevao tu dvojicu vojnika, spalio im onaj šator, a onda kad je Abdulmelik upitao hađađa što se to kaže uradio kaže, nisam kao uradio, ovo je kao i tvoj postupak. Kaže nam do Melku, nisam ja to, ovo ti, kaže, uradio. Kaže, ja sam samo tvoja produžena ruka, ja sam, kaže, tvoj produženi bić. Šta, kaže, smeta ako sam, kaže, jedan šator zapalio, ti imaš toliko, onaj, da možeš kupiti, kaže, mnogo šatore, napravi drugi šatore. A ovu dvojicu, kaže, što sam mi, kaže, polomio, možeš, kaže, zamijen drugom dvojicom boljih od Kaže, ništa nisam uradio, samo dva čovjeka. Kaže, od tog trenutka Abdomelika je pustio da radi maltene šta hoće. Zatim, kaže Ibn Kethir, spomenuli smo da je Hadžađ sagradio grad Vasit 84. godine i da je izgradnje ovoga grada završio otprilike za dvije godine. U njegovom dobu, dakle za vrijeme njegove vladavine, Musaf je dobio tačke, dakle onaj postavljeno tačke na harfove. Zatim, u jednom od predaja, kaže Ibn Kathir, prenosi se da je njegovo ime bilo Kulejb, a onda je promijenio ime u Hadžadž. Kad, kad je trebao da se rodi, nije bilo otvora kroz koji je mogao proći, kaže, pa su onda otvorili njegovu majku da bi se on mogu roditi, to jeste bilo mu je rađanje teško. Nije mogao da zadoji majku, pa su ga, kaže, prvi put zadojili krvlju od e, zaklanog jarca i kaže, to je bio razlog, Allah najbolje zna, to je, kaže, bio razlog zašto je podajao prvi put u životu prvu hranu koju je okusio od ovog svijeta bila krv i da je čitav njegov život bio krvav. Poznat je bio po svojoj hrabrosti, po tome što je bio onaj krvolog. Ubio je toliko ljudi nepravedno bez ikakvog, dakle bez ikakve onaj sumnji. Ljutio se kao što se ljute i kaže kraljevi. Tvrdio je da se poistovjećuje sa Zijadom ibn Abi, a Zijad se poistovjećuje navodno sa Omerom ibn Hatabom, onaj po njegovoj tvrdnji. Međutim, Ibn Ketir kaže, niti su nalik, niti su blizu, njih dvojica Omero ibn Hatav. Ibn Asakir u biografiji Suleima ibn Anza Etajibija Kadije Egipta kaže da je bio jedan od uglednih velikih tabijina. Bio je jedan od onih koji su pristupovali hutbe Omera ibn Hataba kad se obratio u Džabiji. Bio je Zahid, Abid, to jeste subtilista, pobožnjak, I kaže se za njega da je svake noći proučio, odnosno da je mogao jednu noć proučiti tri puta Kur'an i to u namazu. Kada je Hadžaž kao dječak, kao momak, mladić bio u Egiptu sa svojim ocem, klanjao je u, u džami gdje je bio Selim ibn Anz, kaže pa je Ebu Hadžaž, Jusuf Ebu Hadžaž, ustao i otišao mu Kaže, idem kod Emirul Mu'minin, imaš li, kaže, bilo kakvu potrebu? Kaže, imam. Kaže, zamoli ga, nek me smijeni u kadiluku, ne želim da budem više kadija. Kaže, subhanallah, tako me Allaha, ne znam, kaže, nijednom kadiju danas da je bolji od tebe. Zatim se kaže, vratio kod svoga sina Hadžađa, pa mu njegov sin reče, kaže, babo, nije mi jasno kako ti nekom od Benuta džiba ideš na noge, a ti si, kaže, Benu Thakif. Kaže, otac, sine moj, tako me Allaha, ja mislim da, se, da Allah svoju milost spušta na zemlju radi ovakvi ljudi kao što je onaj Salim ibn Anez. Kaj tako mi Allaha oče, nema, kaže, niko štetni za emirul mu'minin od ovakvog čovjeka i njemu sličnih. Kaj zašto? Kaže, ova i ovakvi se, kaže, sakupljaju i govori o siri, ono je o biografiji Ebu Bekra i Omera, pa ljudi kaj zanemare emirul mu'minin, ne prenose o njemu, kaže, ništa, a onda kad dođe vrijeme kada se počne širiti mržnja o njemu pa ga ljudi zamrze, onda želi da ga svrgnu. Ne smatraju da se treba i njemu pokoravati. Kaj tako mi je Allaha, ako ikada, kaže, ja budem imao u rukama vlast, ovakvom, dakle njemu i ovakvima ću ja, kaže, skidati ne uzbi lahi glave. Kaže mu otac, sine moj, ja, kaže, mislim da te Allah stvorio nesretnikom. Kaže Ibn Ketir, ova rečenica koju mi rekao njegov otac je samo bila jedna od rečenica njegovog ispravne vidovitosti, to jeste pronicljivosti kada je vidio u svom sinu koliko želi ljudima zlo oko sebe. Kaže Ibn Ketir, Hadžaž Ibn Jusuf Sekafi je rođen 39. godine, neki kažu 40. godine. Odrastao je kao hrabar, govornik, hafiz Allahove knjige. Neki od Selefa kažu da je Hadžar svake noći učio Kur'an jedan put, to jeste da bi hatm završio svake noći. Ebu Amr ibn Ala kaže, nikada nisam vidio nikoga jačeg i većeg, i bolje govornika od njega i od Hasana al Basrija. Dok je Hasan Basri bio veći govornik, govornik od njega. Kaže Dar Kutni, spomenuo nam je Suleiman ibn Abi Munih od Saleha, prenosio Saleha ibn Suleimana, kaže, rekao je Ukva ibn Amir, vidio sam mnoge razumne ljude, bio sam blizu njih i bio sam, kaže, daleko od njih, ali nikoga nisam vidio da je razuman i pametan kao što je bio Hadžađ i ja Sibri Muavije. Njihovi, kaže, mozgovi, njihovi umovi su prevladavali nad umovima drugih ljudi. Do te mjere, kaže, one godine kada je Abdulmelik ubio Musaba ibn Zubeira, 73. godine poslao je Hadžađa protiv njegovog brata Abdullaha u Meku kaže, opkolio ga je i te, kaže, godine ljudi su obavljali hađ na dvije različite strane. On nije mogao, hađač sa svojom vojskom, nije mogao da obavi tavaf, nije mogao da uđe u harem, a niti je Ibn Zubair i oni koji su bili sa njim nisu mogli otići na Arefat. Ostao je, kaže, tako, dakle, postojano da onaj obkoljenju Meki, sve do, do, do Džumadija 73. godine, a onda, kad je svrgnuo Abdullaha ibn Zubeira, Abdul Melika je postavio namjestnikom Mekke i Medine, zatim Tajfa i Jemena, a onda ga je premjestio u, u, onaj, u Irak kad je umro njegov brat Bišr. Govorili smo o tome kada je ušao u Kuf, kako se obratio kufljanima. Ima nekoliko ovdje hutbi je spomenuto onaj, na koji način je govorio. Ako stignemo, inšala, poduge su hutbe, spomenut ćemo nešto od njih, inšala, ta'ala. U njegovo vrijeme su osvojene mnoge države, njegovi konji su došli do Sinda i Hinda, to jeste do Indije. Osvojio je mnoge gradove, mnoge predjele, njegovi su konji došli maltene, odnosno došli su do granica e, Kine. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, u ovom našem izlaganju njegove biografije spomenut ćemo neke od stvari od njegove hrabrosti, zatim od prelaska njegove, odnosno njegove prelaska granica, zatim o stvari koje on zanemarivao, njegove slabosti i tako dalje. Od Abdullah ibn Kathira, bratića od Ismaila ibn Džafar al Medinija se prenosi da je Hadžar ibn Yusuf jednom prilikom klanjao pored Sejda ibn Musajiba. Kad god bi, lekom salamu ratullahi barakatuh, kad god bi krenuo na ruku, krenuo bi prije imama, kad bi se vraćaju sa rukua, vratio se prije imama, na seždu pri, krenuo prije imama i vraćao se sežde prije imama, pa svaki bi put kaj Sejd ibn Musajib uzeo ga za odjeću i vraćao ga, jer bi ga gurao onaj naprijed, to jeste, to je, da ne predihitruje imama. Kaže, Hadžar se trudio da to uradi. Dakle, otimo se u namazu, ovaj se hrve sa njim, ali ne, da ga spriječi. Kada su završili, kada je Sejid ibn Musejib završio svoj zikr nakon namaza, kaže Sejid ibn Musejib njemu, oti, kaže, koji kradeš i onaj varaš u namazu. Kaže, klanjaš ovaj namaz, da sam, kaže, mogao, uzeo bi, kaže, svoju papuč, pa pukuo bi te u polica. Dakle, udario bi te policu. Kaže, hađađ je onaj prešutio, otišao je, kaže, na hađ, a onda kad se vratio, vratio se u Šam, zatim je došao kao namjesnik Hidžaza. Kad je poginuo Ibn Zubair, došao je u Medinu kao namjesnik Medine. Ušao je u džamiju i tražio gdje sjedi Sejid ibn Usajib. Kaže, svi su se kaže, prepali za Sejida ibn Usajiba i Sejid ibn Usajib kaj nije ni trepnuo. Kaže, pa on je prišao u njemu i kaže, jesi li ti, kaže, onaj kad je onu rekao da ćeš me papučom po licu? Kaže, jesam. Kaže, nek te Allah nagraje svakim dobrom, ti si, kaže, mu Alim i mu Edib. Dakle, naučio si me kako da klanjam. Nikad, kaže, nisam posle onog trenutka klanjao namaz, da se nisam sjetio tvojih riječi. Zatim mi, kaže, hađač ustao i otišao. Rejaši prenosio od Esmeja od Ebu Zejda ibn Muaz ibn Ala, brata od Ebu Amra ibn Ala, kaže, kada je hađač ubio ibn Zubeira, Meka je zaplakala. Odnosno, svi su plakali za njim. A onda je naredio da se ljudi skupio mešđu na harama, onda se popio, popio na mimber, zahvalio se Allahu i pohvalio ga onako kako to Allahu doliku i rekao ustanovnici Meke, čujem kako vam je teško pao, pala vijest o Abdullah ibn Zubeiru. Ibn Zubeir je bio jedan od najboljih ljudi ovoga umeta. Međutim, onog trenutka kada je poželio da vlada i kada je htio da se suprosta onima koji zaslužuju hilafet, Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno on je odvio poslušnost Allahu subhanahu wa ta'ala i uzeo je harem, to jeste mežudla harem, kao zaštitu. Vi znate da harem nepokorne ne čuva. Da je Allah htio sačuvati Adema, sačuvao bi ga u dženeti, iako je stvorio svojom rukom, udahnuo mu od svoje duše, uč, odnosno naredio melecima da mu učine seždu. I zatim Allah podario svoje časti, stavio ga u svoj dženet ili nastanio ga u svoj dženet. A kada je počinio grijeh, Allah ga izveo iz dženeta samo zbog jednog grijeha. Adem je časniji i vrijedniji kod Allaha od Ibn Zubaira, a dženet je časniji od samog harema Kaabe kaže, spominjte Allaha, Allah će vas spominjati. Dakle, ovdje Ibn Ketir ističe, a mi smo spominjali ovo njegovo njegov obraćanje, Hadžar je znao u svakoj situaciji kako dolično se ponašao, kako da govori. Imam Mahmed kaže, prenoseć u predaju od Isaka Ibn Usva, od Auna, od Ebu, Ebu Sadiha Nadžija, da je Hadžar jednom prilikom ušao kod Esme bin Tebi Bekr, nakon što je ubio je sina Abdullaha, kaže on njoj, tvoj sin je prešao granice u ovoj kući, to jest Bejtul Haramu, Allah je, kaže, dao da okusti, bo, okusi bolnu patnju i tako se deslo. Kaže na lažeš. On je bio pokoran svojim roditeljima, bio je onaj koji posti i koji klanja. Tako mi je Allah, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obavijestio da će se u Sekifu roditi dva lažova. Jedan od njih je, kaže, gori od onoga prvoga, a to će biti onaj krvnik, misleći na koga na Muhtara i Hadžađa. Šafija kaže, prenosi se od Muslima ibn Halda, od Ebu Džuređa, od Nafije, da ibn Omer u noćima kad je ibn Zubeir, kad se vodio rat iz Zubeira od strane Hadžađa, na mini odvojio se i nije htio da klanja sa Hadžađom. Kaže Sef, se, Theuri, prenosići Muhammeda ibn Munkedira od Džabira, da je ušao kod Hadžađa i nije ga poselamio i nije klanjao iza njega. Ishaq ibn Rahawaj kaže prenosi se od Džarira od Kaka ibn Salta da je se jednom prilikom Hadžađ obratio i rekao Ibn Zubeir je promijenio Allahovu knjigu. Kaže Ibn Omer, Allah kaže nije dao ni njemu, ni tebi da to uradiš. Kad I da hoćeš kao ja bi rekao da lažiš. Nije mu Ibn Omer rekao lažiš, nego da hoćeš da kažeš ja bi rekao da lažiš. Kaže Esme i čuo sam svoga Amiru da, govori, da priča Doprava je do mene vijezda Hadžač je završio sa Ibn Zubeirom, došao u Medinu i susreo se jednim sa, susreo sa jednim starim čovjekom, pa je upitao kako je stanje stanovnika Medine, kaže loše da ne može biti gore. Ubijen je Ibn Hawari, dakle ubijen je e, sin od pomagača Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on reče kako ga ubio, kaže ubio ga je griješnik, prokletnik Hadžadž, neka Allah prokune sa svim kletvama i neka Allah uništi sa svim, kaže onaj vrstama kazni kako se ne boji Allaha. Kaže Hadžadž se naljutio, a on njemu kaže, šeh, znaš ti, kaže, ko je hađač, kada bi ga vidio, kaže, znadim. Molim, kaže Allaha, da ne spozna i da ne vidi nikada onaj nikakvog hajra i da ga pogodi svako zlo. Ovaj, da ide govori hađač. Kaže, hađač je skinuo onaj uh, prekrivač sa lica. Kaže on njemu, hađač dedi, ovome šehu, kaže, slušaj, kaže, šeh, znaćeš ti kaj šta znači prolivena, prolivena krv ovoma, ovoga kaj trenutka. Kad je ovaj šeš shvatio, stari čovjek kaj shvatio o kome se radi, kad je tako me Allaha. Čudna je kaj svoja, tvoja stvar hađađ. Ti, kaže, da znaješ mene i što sam, kaže, ovo rekao, ja, sam, kaže, zove, ja se kaj zovem Abbas ibn Abi Dawud. Svaki dan padnem, dakle, doživim epilepsiju pet puta. Kaže, hađađ, idi mi, kaže, ispred očiju, Allah te ne izliječio. Imam Ahmed kaže, prenosi se od Abdu Sameda, a on kaže, prenosi od Hamada ibn Selema, od Ebni Ebi Rafija, od Abdullaha ibn Džafara, kaže Halid ibn Jazid ibn Muavije i rekao Abdu Meliku, zar se mu dopustio ovo što se mu dopustio da vlada? Kaže, pa nema smetnju u tome što on radi. Kaže, žestok je, odnosno najžešći je među ljudima. Kaže, kako? Tako mi kaže Allah, Amir al-Mu'minin, u mojim, kaže, prsima je davno nestalo ono što sam, kaže, osjećao o Alu Zubair, kaj sve dok nisam oženio Reml bint Zubair. Kaže, a onda se kaj pre, prenuo iz sna, pa je napisao hađađu da naredi da se on od nje odvoji, to jest da je dadni talak, kaže, pa je dao razvod braka. Sejd je bio rube, kaže, ljudi su jednom prilikom krenuli na hađ, pa su na putu između Mekke i Medine, ona je zastala da se odmori, a sa njima je bio i hađađ. Pa onda naredio se donese hrana, postavili su hranu, pa je rekao, dovedite mi neko, jer nikad nije htio da ide sam. Kad dovedite mi neko, nek ide sa mnom, sa mnom pa su vidi nekog starog čovjeka, beduina, kako leži i spava. Kaže, pa ovaj ga je udario nogom po nogama i rekao, ustani, zovete Emir da jedeš sa njima. Kaže, kad je ušao kod njega, kaže, šta hoćeš od mene? Kaže, hoću da jedeš sa mnom. Kaže, danas me je pozvao onaj koji je mnogo bolji od tebi. Kaže, ko te pozvao? Kaže, Allah me pozvao da postim ovaj dan. Kaže, ja ću kaj da ručam sa tobom ako ćeš mi garantovat život do sutra. Kaže, hađač, ja ti ne mogu garantovat, kaže, onaj, duše su Allahovim rukama. Kaže, kako tražiš od mene da sa tobom jedem, a nisi sposoban da me nagradiš dakle, životom za jedan dan. I onda mu taj stari beduin reče, ili taj, kako da kažem, pustinjak, nismo, kaže, okusili slast hrane zato što je ukusna, nismo je okusili ni time što je ona je skuhana dobro, to jeste od strane kuhara, nego samo što nam je Allah podario zdravlje. To jeste, hrana je uvijek ista, samo što je zdrav drugačije osjeća, a bolesnik je drugačije osjeća. Zatim Ibn Ketir kaže, spominjali smo i prije ulazak Hadžara u Kufu, 75. godine njegovu hutbu koji se je onaj, kojim se obratio, u kojoj je prijetio sa onicima Kufe, do te mjere da su se od tog trenutka oni bojali za sebe za svoje živote. U tom njegovom pohodu, njegovom ulazku u Kufu, ubio je onaj Umeira ibn Dhabija, također Kumeila ibn Zijada, Sabren, riječ sabren, e, spominje se ovdje koliko je on hiljada ljudi ubio u zatvorima, dakle 120.000 ljudi ubio u zatvoru. Na dan kad je on umru, 80.000 ljudi izišlo iz zatvora, što ljudi, što žena, 30.000 žena je bilo u zatvoru njegovo vrijeme. Sabren, ja nisam ovu riječ mogu da na, ne, ne kontam šta znači, ja razvijem da, da na svog šeha i pitan nego šejih, pošto ste vi Arapi, znate šta znači sabren. Kaže, riječ sabr, kaže, u ovoj terminologiji se odnosi da je držao u zatvorima bez ičega, bez hrane i pića, sve dok ne bi umrli. Druga riječ sabren, bez hrane i pića sa mučenjem. Dakle, to je bilo svojstvo hađađa. Također, kao i spomnjali smo priču, odnosno predaje o Ibne Ešasu i onima koji su bili sa njim i kako je onaj uh, e, hađađ se sveti ubijao među njima glavešine, velike, uglednike, mire, pobožnjake, karije, hafize Kur'ana i mnoge druge, sve dok nije ubio Sejida ibn Džubeira. I zadnji čovjek koji je ubio nakon Sejida, jer Sejida ibn Džubeira rekao, molim Allah da nikoga ne ubiješ posle mene. Ako se sjećate kada mu je rekao, kada molim Allah da nikoga ne ubiješ posle mene, kažu da je samo ubio još jednog čovjeka po imenu Mahan. Ubio je Mahana i onda ona spomenuće kasnije ibn Kethir način njegove smrti. Između ostalog, on stanovnicima Iraka kaže, o stanovnici Iraka, Šeitan vas je, kaže, porodio, pomiješao se sa vašim, sa vašim mesom i krvlju, pomiješao se sa vašim živcima i vašim ušima i vašim udovima. Zatim vam je, kaže, ušao u svaku poru vašeg tijela i u vaše mozgove, u vaše duše i u vaše onaj, duhove. Zatim je, kaže, toliko ustoličio da je u svakom od vas kada napravio svoje, kaže, gnijezdo, položio u njega, kaže, onaj, svoje jaje, istog jajeta izlišao i njegovo ptiče. Dakle, da kaže da vas je šeitan sve rodio. Zatim je, kaže, među vama hodao, vladao, a onda vam je usadio u vas ljubav prema nifaku i nesreći. Zatim vas je odredio za one, ili usmjerio za one koji će non da se suprostavljaju jednim drugima, a onda vas je uzeo za svoga, za svoje, za svoje vodiče. To jeste, kaže, šeitane, odnosno vi ste gori od šeitana. Između ostalog, čita ova hudba stranca, otprilike malo više od strance, o njima govori kako su oni bili onaj najgora stvorenja na zemlji. I onda Himon normalno kaže, ako ne budete između mene i vas je sablja. Ibn Abidunija kaže, prenosi se od Muhammeda ibn Huseina, a on prenosi od Ubejdula ibn Muhammeda Tamimija, kaže, čuo sam jednog šeha od Kurejšije po imenu Eba Bekre Tejmi. Hadžar je govorio u svojim hutbama, a bio je veliki govornik. Allah je stvorio Adema i njegove potomke od zemlje, a onda ih im je dao da hodaju po zemlji, pa su jeli, kaže, njene plodove, pili su od njenih voda, njenih rijeka a onda su je, kaže, parali svojim krampama i svojim motikama, onda je Allah Đelšanu zamijenio njihovo stanje. Pa je njih, kaže, vratio u zemlju, ona im je pojela njihova mesa kao što su oni jeli njihovo, njeno, njene plodove, a ona im je popila krv kao što su oni pili njene rijeke i njene izvore, a onda im je rastrgao njihove udove, njihova tijela, onako kako su oni nju, kaže, parali svojim oruđem. Hajsem ibn Adi kaže, jednom prilikom neki čovjek došao kod Hadžadža pa je rekao, moj brat je krenuo sa onom vojskom koja je bila sa Ibn Ešasom. Pa se na moje ime stavio pečat u divanu, to jest u Ministarstvu financija, zabranjeno mi je da mi se udjeljuje, da mi se daje, kuća mi je srušena, a onda kaže Hadžadž njemu stihove u smislu, ili proza, u smislu kaže, znaš li jesi čuo za riječi uh, pjesnika koji kaže, kako sam stradao zbog grijeha moga bližnjega, kao da sam sam taj grijeh počinio. On reče, o emiru, dakle o vođo, čuo sam Allaha da govori drugačije nego što ti govoriš. I vjerujem da je Allah Đaršanuhu istinu rekao više nego što ti misliš. Kaže, šta je rekao? Kaže, o ugledniče, on ima oca staroga. Uzmi nekoga od nas umjesto njega. Mi mislimo da si ti od onih koji čine dobro kaže me az Allah, Allah se utječe da uzimamo nekoga osim onoga kod koga smo našli naš pehar. Ovo se radi u kome o i alaih sallatu wasalam. Ina idhen la valimun, kaj mi bismo uistinu nepravdu činili. Kaže hađač, vrati kaže njegovo ime na divan, to jeste zapiši ga, vratite mu, kaže ponovno, odnosno napravite mu drugu kuću. A onda reče da glasnik poviče glasno, istinu je rekao Allah, a pjesnik je slagao. Također od njegovih hutbi se prenosi da jednoj hutbi rekao O ljudi, trpiti grance Allahove i zabrana je lakše nego se strpiti od Allahove kazne. Onda je neki rekao čovjek, teško tebe hađađ, najvradije bi, kaže, u ovom trenutku udario ti, kaže, šamar, kako samo se ne stidiš, činiš ono što ti činiš i govoriš ono što ne radiš. Kaže, propao si, teško tebi za tvoja djela, a on kaže namignu, je bio na hutbi, a on namignu svojim čuvarima, uhapste ga i zadržite ga. Kad je završio svojom hutbom, a on reče, šta te je ponovno ono da kažeš dok držim hutbu? Kaj je teško tebi u hađađu? Ti se, kaže, usuđuješ da govoriš o Allahu, a ti misliš da se ja ne smijem usud da kažem nešto tebe u lice. Ko si, kaže, da ti ne kažem ono što ti se, kaj ne stiš da kažeš pred Allahom? A kad je hađađ vidio da je, da je ovaj skrenuo, kaj pustite ga, nije dobar. Kaže me Medajni, došao je Hadžađ, on su pred Hadžađa dovedena dvojica zarobljenika od sljedbenika Ibn Ešasa ili oni koji su učestvovali u vojskama Ibn Ešasa. Pa je naredio da oba dvojica budu ubijeni. A onda reče jedan od njih, ja imam, kaže, kod tebe jedno dobro djelo. Kaže on, šta je? Kaže, Ibn Ešas jednog dana ispomenuo tvoju majku po, po lošim, pa sam, kaže, suprostavio sam se u tome i rekao sam ti ne spominje, onaj branio sam čast tvoje majki. Kaže, ima li ko da posvjedoči o tome? Kaže, ima. Ko? Kaže, ovaj, moj prijatelj. Kaže, šta je, jel ka istinu rekao? Ka istinu je rekao. A kaže, što se ti nisi, kaže, pobunio? Kaže, toliko sam te, kaže, mrzio da nisam kaj mogao progovoriti bilo što da obranim tvoju čast. Kaj je pustio oba dvojicu ovoga što je istinu rekao, ovo što je branio moju čast. Muhammed ibn Zijad prenosio od ibn al-Arabija da je do njega doprila vijest o nekom čovjeku iz Benu Hanife po imenu Džahdar ibn Malik. Džahdar ibn Malik je u Jemami, sijao smutnju, činio zlo, odnosno nije bio u okrilju vladavne Abdulmelika niti Hadžađa. Pa je Hadžađ naredio svome namjesniku da ga uhapsi da ga dovede pred njega. Kaže, kad ga je doveo, on pita njega šta te je povelo, odnosno šta te je ponelo da radi što? Kaže, moja hrabrost i zato što, kaže, vladar nije onaj obraćao pažnju na mene. Da mi je, kaže, dao šansu da se dokažem, ja bi se, kaže, dokazao. Vidio bi da sam jedan od najjačih konjanika, vidio bi da sam samo dobar vođa ili vojnik, ali kaže, nije mi dao priliku da se dokažem. Kaže njemu, Hadžađ, ako te, kaže, basimo u tor sa lavom, možeš li ga je dokazati? Kaže, mogu. Kaže, uh, Hadžađ je napisao namjesniku, namjesniku Keskera da pošalje mu najvećeg lava, a onda je Džahder rekao, svezat ćemo ti desnu ruku za vrat, ovako ćemo svezati desnu ruku, a da ćemo ti sablu u lijevu ruku, jer je bio dešnjak. Kaže, nema problema. Kad, je do, kad su doveli lava, kaže, puste ga tri dana, onaj nek ne jede. Lav da ne jede tri dana. A onda su ga stavili u neki vrt sa ogradama, kao što se, dakle, kao što su to radilo sa gladijatorima u arenama. Kaže, Hadžar je sjeo sa svojim prijateljima i rekao, puste lava da vidimo šta će biti. Kaže, lav je ušao, a onda je Eh, kako se kaže, ona je zvukla van. Kod Arapa se kaže Zair. Krik. A ja. Kod nas je rikanje u vola i u lava. Kod Arapa nije. Arapi imaju za svakog hajvana onaj glas. Elem nije se. Kaže, pustio je kaj svoj Zair i to jako onaj glasno. I onda je kaj skočio na Džahdera, onako kako lava kaže skači. A u tom trenutku mu je Džahder zabio sablju srca i odmakao se od njega ali je stradao onaj dobrim dijelom, lav ga je poderao. Kaže, onda je skočio Hadžač i njegovi prijatelji, zatekmirali su i onda su ga izveli, pružili su medicinsku pomoć, izliječili su ga, a onda je kada je Hadžač njemu ponudio, hoćeš li kada se vratiš u jemamu ili ćeš kada ostaniš da budiš kod mene u vojsci? Kaže, ostao bi kod tebe. Nakon toga je Hadžač ga počastio Sve dok jednog dana Džahder nije rekao da Husein nije od potomaka Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže Jaha ibn Amur, lažiš, kaže Hadžađ, doćeš mi kaj sa dokazima onome što si kaže rekao u Allahove knjizi, ili ću ti kaže ja onaj smaći glavu. Kaže mu, menzurije ti Dauda i Sulejman i od potomaka Dauda i Sulejmana. Zatim je Allah rekao i Zekerija i Jahja i Isa. Isa je od potomaka Ibrahima, a on se kaj pripisuje svojoj majici. Husein je, kaže, uh, sin kćeri Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, hađađ, istinu si, kaže, rekao, u stvari hađađ je negirao, kaže, istinu si rekao, pa ga je onda protirao u Horasan. Abdul Melik je napisao Hadžađ u jednom od pisama da postupa da vlada po svom mišljenju. Kaže Theuri, prenoseći od Mohameda ibn da Džumehija, pred Hadžađa je bio doveden jedan kradljivac pa mu kaže zar nisi bio kaj toliko sposoban da sebi zaradiš nešto, a ne da kradeš, pa da ti vladar uzme ud od udova. A ovaj čovjek, o ovaj čovjek reče, nisam, kaže, bio sposoban da zaradim ni onoliko koliko je bilo nešto bezvrijedno. Kaže, istinu, kaže, govoriš, da li, kaže, lijepa obrazlaganja mogu da dokinu Allahovu kaznu, određenu Allahovu kaznu had, ja bi, kaže, dokinuo, ali ne, nego, kaže, dželat, ustani, pa mu osjeci ruku. Ebu Bekr prenosi od Mujahida, on od Muhameda ibn Džehma, od Feraa, pa kaže jednog dana je Hadžar ručao sa Velidom ibn Abdul Melikom. Kada se završio ručak, Velid je rekao da im se donesu nakšeljeno grožđe, to jeste nešto poput vina. Pa je rekao, ja je miral mu'minin, je li kaže halal ili si kaže ti halalio? halaliju? Jer ja stanovnicima Iraka zabranjujem da piju onaj nakšeljeno grožđe. Međutim, kaže, ne želim da se suprostavim kao što je i ne želim da suprotno radi onoga što govorim, jer Allah Đelšanu kaže وَمَا أُرِدُنُ خَالِفَكُمْ إِلَا مَا إِنْهَاكُمْ Ne želim da se suprostavim ono što vam ja zabranjujem. Također, Omer ibn Šebe prenosio svojih šehova da je Abdul Melik napisao hađađu govoreći mu o tome kako previše troši i metak, kako prljeva krv, a on samo mu odgovori u jednom drugom pismu pa kaže i metak je Allahov metak, mi smo njegovi namjesnici, a isto je, dakle, da li ja spriječio onaj da se širi zlo ili dao ili podržao ja batil, odnosno e, neistinu. O Šafije spremio da je Velid ibn Abdumelik rekao Legaz ibn Rabija da je, da upita Hadžađa da li je išta osjeti, odnosno šta je najviše postigao od njaluka, pa ga je upitao, kaže, tako me Allaha, ne bih volio ni tvrđave, niti vreće od zlata da podirim na Allahovom putu, nego onim što me Allah, kaže, iskušao da budem njemu pokornost. Dakle, on je sebi smatrao da je on najpokornije stvorenje pred Allahom. Zatim Ketir spominje ovo ovaj treće poglavlje o Hadžađu ibn Usufu. Kaže poglavlje o njegovim izjavama i teškim riječima koje je onaj e, govorio u svojim hutbama. Prenosi se od Asima, kada je čuo sam Hadžar dok je bio na Mimbir, da kaže bojite se Allaha koliko možete, nema drugog puta. Slušajte i pokoravajte se onome koje vam je određen kao Emir al-Mu'minin, to je Abdomelik, i nema drugog puta. Tako me Allaha, kada bi naredio ljudima da izađu na vrata džami, a oni izađu na druga vrata, ja bi ohalalio njihove imetke, njihovu krv, njihove živote. Tako me Allaha pobio bi čitao pleme Rabija za Mudara, Eh, smatram da je to meni kod Allaha halal. Imam, kaže, opravdanje da, od, imao bi opravdanje da ubijem i Abdu Huzela, jer on, kaže, tvrdi da je njegov Kur'an od Allaha, a nije, kaže, njegov Kur'an od Allaha, ovo su, kaže, samo riječi ili stihovi ili slogani koji su izgovarali Arapi. Onda na nekoliko mjesta on spominje Abdu Huzela, a misli se na koga na? Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu wa arda. U predaj kod Ebu Bekra ibn Ajaša i nekim drugim predajama kaže tako mi Allaha da sam doživio da onaj Abdu Huzela ja bi mu kaže oduzeo život. To je Ibn Kathir kaže ovo je bilo kaže njegovi teške riječi i nije se čuvao da kaže onaj ili da optuži ili da prospi haram krv. Naime, on nije prihvatao kirajet Ibn Mesuda radijallahu anhu, zato što njegov kirajet nije bio shodan mushafu imama, to jeste Osmana radijallahu anhu. Međutim, ono što se zna od predaje da je Ibn Mesud se pred kraj života vratio na kirajet Osmana radijallahu anhu u Arda. Ali ibn Abdullah ibn Bešir od Abasa Dauberi od Musnava ibn Ibrahima kaže prenosim Salt ibn Dinar, čuo sam hađađa na mimbiru kako kaže u Asitu. Abdullah ibn Mesud je glava munafika. Da sam kada živio, ja bi, kaže, zemlju napojio njegovom krvlju. Kaže, čuo sam ga također na mimbiru vlastu, pa uči, kaže, ovaj ajed, hebli mulkin la jembe ili ahadim ba'di. Tražio je da Allaha da mu podari vlast koju neće podariti nikom poslije njega. Kaže, tako me Allaha, Suleiman je zaista bio škrt, odnosno bio je onaj zavidan. Govori ga kome o poslaniku Suleiman alaihissalatu wasalam. Kaže Ibn Kathir, ova njegova hrabrost, ove njegove riječi su kufr, Allah ga, kaže, ponizio i udaljio ga od nas. Ebu Naim kaže, prenosi se Adameš od Ibrahima Dalkami, došao je neki čovjek, Omer ibn Hatab, pa je rekao, došao sam ti od čovjeka koji, kaže, puni mushaf, to jeste, piše mushaf, na pamet. Kaže, pa se Omer prenuo, trznuo se i naljutio se. Kaže, ima li danas takav da postoji? Kaže, nisam došao sam sa istinom. Kaže, ko je? Kaže, Abdullah ibn Mesud. Kaže, Omer, nikoga ne znam da ima pravo da to radi osim njega. Dakle, Abdullah ibn Mesuda. Kaže, sad ću ti kaže, nešto reći o njemu. Jedni večer smo, kaže, bili dokasno kod e- Bubekra, a onda smo, kaže, ja je Bubekra otišao kod Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa smo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, izašli da tamo. Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, bio između nas dvojci. Kad smo došli do, do džamije, čuli smo čovjeka kako uči. Pa je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, zastao i slušao njegov kirajet. Pa sam rekao Allahu poslaniče, jel vakat namaza? Kaže Allahu poslanik sa selam tišina, dakle ona išareti me da šuti. Kaže pa je učio, a onda je otišao na ruku, na seždu, a onda je nakon što je predao selam učio dove i tražio oprost od Allaha. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj ko želi da sluša Kur'an svježe onako kako je spušten, neka uči po kirajetu Ibn Um Abd. Dakle, neka uči po kirajetu Abdullah ibn Mesuda. Kaže, znao sam i ja i moj prijatelj da se radi o Abdullah ibn Mesudu. Kad je došlo jutro, otrčao sam da uzmem muštuluk, a on kaže, prestigo tebu Bekr. Kaže, nikad ga nisam ni jednom hajru mogu prestići. Radi Alanhum, Ejmej. Od Humeira ibn Malka se prenosi čuo sam Abdullah ibn Mesuda da kaže uzeo sam iz usta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem direkt 70 sura, a Zaid ibn Sabit je bio dječak od dječaka. Zašto je spomenuo Zaid ibn Sabita? Bio pisar Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle sve pisao ona što se objavio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Kur'ana. Također se u predaji kod Taberanija prenosi da je rekao uzeo sam iz usta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem 70 sura i naučio sam i prije nego što je Zaid ibn Sabit mogao da primi islam, to jeste prije nego što je postao punoljetan onaj prije što je postao odrastao da može da piše objava Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Dauta Jalis i kaže, prenosi sa Šurabe od Ibn Isaka, kaže, čuo sam od Rahmana Ibn Zeda i rekao, rekli smo Huzaifi, obavijest nas o čovjeku koji je bio najbliži uputi i svojstvima Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, da se i mi, kaže, družimo sa njim. Kaže, ne znam nikoga da je išao takvim putem kao što je išao Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, da se poistrićiva više sa njegovim sunetom, ili neko ko je bio non stop uz kuće Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam kao što je bio Ibn Um Abd, to jest Abdullah ibn Mesud. On je, kaže, bio alem ili je bio ilm, el mahfudhun. On je bio od onih koji su čuvali eh, znanja od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A Ibn, Ab, Ibn eh, Um Abd je bio jedan od najbliži od onih koji su zaslužili kod Allaha vesilu. Kaže, pa zatim spominje dalje u predaji, ovo je Huzeyfe ibn Jeman, tajnik Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. On se ovako, onaj opodnosno govori Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. Hadžađ je neistinu rekao, Hadžađ je bio griješnik, molim, kaže Allaha, da ga nahrani džahennemskom vatrom zbog njegove riječi, zbog njegovog nifaka i onim što je potvorio stvari Abdullah ibn Mesuda nifakom. I zbog toga što je rekao za njegov kirajet da je to samo onaj pjesme od Huzela, pjesme od Huzela, to jest od mušnika i beduina. Zatim, od toga što je ponižavao njegov mushaf i govorio za njegov mushaf da ga treba, treba izbrisati, odnosno istrugati harfove sa koskom od svinje i zbog toga što je tvrdio da ga je doživio da bi mu oduzeo život. Ozura od Abdullaha se prenosi i kaže tražio sam za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem misvak od araka, dakle drvo arak, vrsta od koje se uzmaju misvaci. Kaže, a vjetar je puhao da je njihao drvo araka. Abdullah ibn Mesud se popeo na, na to drvo pa se ljudi nasmijali. Kaže Allahom poslanik sa sallam, čemu se kaže vi smijete? Smijemo se kaže njegovim tankim nogama. Kaže tako mi Allaha, one su kaže teže od planine Uhud na Allahovoj vagi. Džarir prinosio Dameša od Amra ibn Urve od Ebu Buhtari al Bahtarija. Kaže, rekao je Ali, prenosi se od ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Od njih prenosi Ibn Mesud pa kaže poznavao je Kur'an i sunnet, a zatim je kod toga stao. To jeste, svo njegovo znanje je bilo vezano za Kur'an i za sunnet. Kaže, kako neko ima pravo, poput hađara i onima koji slijede svoje strasti, koji slijede dakle, izmišljotine i priče, da govore onakav način, na onakav način Abdullah ibn Mesud. Hađar je bio Osmani Emeoi, to jeste, volio je Benu Umeje, više nego što je mislio da neko drugi zaslužuje hilafet mimo njih, nego smatrao je da je kjafir onaj kogod je pripisao sebi hilafet, a ne je pripisao Beni, u, onaj, Beni Umeji. Prenosi se od Bezija ibn Halda Vabija, kada je čuo sam Hadžađan u jednoj njegove hutbi da je rekao poslanik nekog od vas jel kaže časnik od vas ili halifa od njegove, njegovog vremena, njegove porodice. Pa sam rekao, tako mi Allaha nikad više iza ovoga čovjeka neću klanjati nijedan namaz. To jeste, smatrao je hađađ, odnosno njegovih izjava jeste da je hilafet smatrao boljim od objave Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kaže jednom prilikom hađađ u svojoj hutbi pogledao na desnu stranu pa je rekao zar nije hađađ kafir? Ja. Zatim je pogledao na lijevu stranu pa rekao za nije Hadžar Škjafir? Pa onda naprijed i nazad se okrenuo pred narodom i rekao za nije Hadžar Škjafir? Pa su ljudi rekli šta mu je? A on reče ne vjeruje ostavnici Iraka, on ne vjeruje u Lata i u Zata. To jest izigravao se sa ljudima. Prenosi se od Malka ibn Dinara, kaže jednom prilikom dok se Hadžađ obraćao ljudima, pa je rekao Hadžađ je kjafir, pa smo rekli šta mu je, šta želi sa ovim. A on reče Hadžađ ne vjeruje u, u, onaj, u srijedu, ne vjeruje u, u, onaj, u, u molu. Ibn Abdul Melik jednog dana kaže da je Hadžadž da je Hadžadž rekao nema nikoga da ne zna za svoje slabosti. Hajde ti kaže reci šta je tvoja slabost. A on reče ja Emirul Mu'minin de me onaj dopusti da ne govorim o sebi. Kaže ne, kad svako ima slabost imaš je i ti. Kaže ja sam žestok bez opravdanja. Mrzim i zavidim. Pa Abdul Abdulmelik rekao, ni šetan nije, kaže, gori od onoga što ti spomenuo o sebi. Haman, da ste ti šetan u rodu. Istovremeno Ibn Kathir, dakle od njegove realnosti i spominjanja dakle, ovih predaja, on kaže, mora se spomenuti da je Hadžađ bio teška sablja za stavnike Iraka. Morali su da u njegovom vremenu podnose sve one grijehe zbog toga što se suprostavljali svim imamima prije njega. On ih je dakle, kaznio za ono što su ih ponižavali, što su bježali ona, iz pokornosti, što se suprostavljali, što su ubijali svoje imame. Kaže Jakub ibn Sufjan, prenosi se od Ebu Saleha, Abdullaha ibn Saleha, također od Muavi ibn Saleha, od Shureyha ibn Bejdullaha i oni koji su, od koji su oni slušali da je neki čovjek došao Omeru ibn Hatabu pa ga obavijestio stanovnicima Iraka kako su gađali kamenje, kamenjem svoga emira. Kaže, pa Omer izašao ljut, klanjao je pred ljudima, predvodio ljude u namazu, a onda je e, pogriješio namaz da su pošli ljudi govoriti subhanallah, subhanallah. Kada je predao namaz, halalte, kada je predao selam u namazu, pa je onda rekao otamo stanovnici Šama, a onda neko re, ustade i reče ima li među vama neko stanovnika Šama? Kaže, neko reče imam ja, imam ja, pa ustala je trojica i četvorca. Kaže on, O stavnici Šama, pripremite se za stavnike onoga Iraka. Jer kaže, šeitan je posijao već kaže, svoje sjeme i priprema se da se ona izlegne njihovo pile. Kaže Allahu, oni su se suprostavili emirima, pa ti, kaže, požuri rađanje dječaka iz plemena Benu Saqife. Neka se, kaže, ponaša među njima, odnosno neka im sudi kao se sudlo u vrijeme džahilijeta. Neka ne prihvati od njih nikakvo dobro, i neke i ne oprašta nikad, ni jednu njihovu grešku. A onda ovdje kao komentar kaže, a Hadžađ još nije bio ni rođen. A ovo je onaj Omer Radanhu dovio. Zbog čega je onaj Omer dovio ovu dovu? Ne zna Omer Gajb. Reci pa te. Esme bin tebi Bekr. Ja rekla, rodit će se dva. Muhtar i ko? Hadžađ. Kaže Alija ibn Abi Talib, radi anhu marva, Allahumme, onako kako si mi povjerio, odnosno kako sam im se ja povjerio, pa su me oni, kaže, prevarili, kako sam ja htio da budem prema njima dobri, pa se oni meni suprostavili, ti, kaže, protiv njih okreni dječaka iz Sekifa, Ezdajal Mejal, dakle onoga koji ne slijedi pravdu. Poješće njihovo zeleno, osušće sve ono što oni budu, dakle imali, to jeste unišće ih totalno, ovo samo, dakle, onaj, metafore, i suće među njima vladavinom džahelijeta. Kaže Hasan, Hadžađ još nije bio rođen kad je kad su ove dove učene. Ali je rekao nekom čovjeku, nećeš, kaže, umriti sve dok ne, ne doživiš dječaka iz Benu Saqifa. Kaže on, koji je dječak Benu Saqifa? Kaže, on je da će mu se na sudnjem danu reći, smjesti nas u čošak od čošaka džahnema. Čovjek koji će 20 ili više od 20 godina, neće ostaviti grijeha da ga neće počiniti, a kaže kada bi ostao grijeh između njega i njega, između dakle, hađađa, odnosno između ovoga dječaka Beni Sekifa i grijeha, sa zidinom ili vratima, on bih, kaže, polomio je da taj grijeh počini. Omer ibn Abdulaziz, govoreći o hađađu, kaže kada bi svi umeti, svi narodi, sakupili svoj pogan, a mi bismo, kaže, mogli da im se suprostavimo sa Hadžadžom ibn Jusufom. Ebu Bekr ibn Ajaš prenosio od Asma ibn Ebin Džuda pa kaže nema, kaže, ni jednog harama, a da ga nije Hadžadž ibn Jusuf počinio. Dakle, ovo su predaje koje naveo ko? Ibn Kethir Rahmihotala. A onda kaže sve predaje koje su spomenute, između ostalog i sama predaja od Sekifa će doći onaj lažov i krvolok, Znamo da je od lažova bio muhtar, kao što smo spomnjali ga na početku, jer je ona ispoljavao na početku da je bio šija, a onda je krio u sebi kufr, a što se tiče krvoloka, ne sumnja se da je to bio Hadža Džibn Jusuf. Bio je na Sibija, mrzio je Aliju i njegove šije, volio je Al Mervan i Bene Umeje do te mjere da je za njih i svoj život onaj žrtvovao. Ubijao je ljude bez, dakle, imalo kakve šubhe da, da su skrivili za bilo šta. Koristio je teške riječi, riječi koje su u stvarnosti nosile sa sobom kufr. Međutim, Ibn Kathir ovdje kaže, treba spomenuti da ako se, kaže, pokajao, i zna, odnosno postoje predaje se pokajao, i da će pred Allaha stati sa tim pokajanjem, i kaže, bojim se, Ibn Kathir kaže, bojim se da su ove predaje prenešene, podmetnute od većine šija, jer su ga mrzili mijenjali su njihovu strukturu, dodavali su riječ, povećavali njihovo značenje, jačali njihovo značenje i da su samo pripisali laži na Hadžađa ibn Jusufa. Zatim Ibn Ketir kaže, u predajama stoji da je od njegove pobožnosti bilo da nikad nije htio da pije vino, da je stalno učio Kur'an, da se klonio Allahovi harama, da nikada se nije od njega prenilo da je skrnavio čast jedne onaj žene, dakle da nikada nije sebi dopustio na haram način nečiju ženu ili kćerku. Zna se da je brzo proljevao krv, Allah najbolje zna stvarnost stvari ili suštinu stvari i ono što nosi čija prsa i sa čim je ošao pred Allaha Azeveđal. Zatim Ibn Ketir kaže, najveća stvar koja se može pripisati Hadžađu kao njegov najveći grijeh jeste da je lahko, olahko svata ubijanja ljudi, Ali istovremeno mora se spomenuti da je u njegovo vrijeme se da je njegovo vrijeme džihad doživio najveći nivo ili najveći vrhunac ili nivo. Zatim da je osvojio mnoge države, a onda da je bio najblaži prema onima koji su nosili Kur'an u svojim prsima. Njima je plaćao, njima je davao od, od e, jel, iz hazni, iz riznica ili betul mala, više nego što je davao drugima ljudima. I ono što se prenosi, dakle, nakon njegove smrti, da iza sebe nije ostavio više od 300 dirhema, dakle 300 srebrnjaka. Prenosi se od Avane ibn Hakema al kelbija kaže Enes ibn Malik je došao kod Hadža ibn, ibn Jusfa, pa je stao pred njega, on reče, e, e, što se kod nas, ono kaže, hm, hm, kaže Enes, jednom si bio sa Alijom, jednom si bio sa Abdullahim Zubeirom, jednom si bio sa Ibn Ešasom, kaže, iskorijenčite, iskorijenčite isto, kaže, kao što se onaj iskorijenjavaju i ovce ja ću te, kaže, uh, kako se kaže, onaj, iscijeći ne, ne, ja zgniječit ću te, isto kaže, kao što se gnije, gniječi bubuljica na čovjekovom tijelu. Kaže, Enec, jel, kaže, o meni govoriš, Emire, Allah te, kaže, popravio. Kaže, tebe Allah ti odzeo sluh. Kaže, Enes, ina lila i ina ilaihi rađiun tako me Allaha da nemam nolku, kaže, sitne djece, ne bi mi, kaže, bilo, ne bi mario kako bi bio ubijen, niti na koji način ću, kaže, umreti. A onda je, kaže, otišao od Hadžađa, pa je napisao do Meliku ibn Mervanu, obavještavajući ga, dakle, u pismu kako se Hadžađ ponio onaj, prema njemu. Ovo smo mi, ako sjećate, govorili o ovome, da je napisao on pismu, da ga je ponižavao, a onda je Abdulmelik poslao pismo po Ismailu ibn Ubejdullah ibn Abi Muhađiru da nađe Enesa i onda rekao, nađi, kaže, Ebu Hamzu i prenesi mu od mene selam i da je, kaže, pod mojom zaštom. A onda, kaže, nađi prokletog hađađa, pa mu odnesi, kaže, moje pismo. Kad je ušao kod hađađa, kaže, hađađ njemu, dobar prijatelj, poželio sam te. Kaže, ja bi tebe i kaže da nisam došao sa razlogom sa kojim sam došao. Kaže, pa Hadžar preblijedio. Kaže, zbog čeg si, kaže, došao. Došao sam ti, kaže, sa pismo od Abdumelika koje ti je poslao. E onda on njega tu ponižava između ostalog kaže njemu, zar si, kaže, zaboravio da su, kaže, tvoji očevi, tvoji djedovi kopali bunarave po tajfu i da su onaj nosili kamenje na svojim leđima. Previše si, kaže, sebi dao za pravo da ponižavaš ashabe Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Kaže, pa onda nakon tako je dugo, dugo pisma, ja ga čitavog ne čitam, kaže, pa je onda rekao, hoćemo li Ismaila, hajmo kod Ebu Hamze da, da, mu se, da, da mu se izvinimo, Kaže, nema potrebe, već je onaj on halalio. To jeste, Enes ne želi da sad tomu susretni, nemojmo ići. Imam Mahmed prenosi predaj Abdurrahman ibn Mehdija od Sufjana, od Zubeira ibn Adija, pa kaže, došli smo kod Enesa ibn Malika da mu se požalimo na vrijeme Hadžara. Kaže, strpite se, neće vam, kaže, doći ni godina, ni vrijeme, niti dan, a da onaj koji je poslije njega neće biti teži sve dok se ne susretim sa vašim gospodarom, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je ovo govorio, ovaj hadis se prenosi kod imama Buhari od Muhameda ibn Usfa od Sufjana, to jest teorija. Mejmun ibn Mehran kaže, Hadžađ je poslao Hasanu, to jest Basriju, i htio je da ga ubije. A onda je, kaže, kad je došao pred njega, rekao Hadžađ, koliko između tebe i Adema ima očeva? Kaže, mnogo. Kaže, gdje su? Kaže, pomrli su. A onda je Hadžađ oborio glavu, a Hasan Basri okrenuo se i izašao od njega. Kaže, više navrata je Hadžar htio da, htio da ubije Hasan al-Basrija, pa ga Allah spasio od njega, a između ostalog, kao mi smo spomenuli, neke rasprava koje su bila između njih dvojice. Ibn Durejid prenosi od Hasara ibn Hidra ili Hadara, a ona od Ibn Ajši. kaže, došao je velik Ibn Malik, neki čovjek od Haridžija, pa mu je rečeno, šta ti misliš o Ebu Bekru i Omeru? Kaj pa ih je pohvalio. Pa kaj šta misliš o Osman? Kaj pa ga je pohvalio. Šta misliš o Aliji? Kaj pa je pohvalio Aliju. A onda je kaj spomenuo halifu jednog po jednog dok nije, dok nije došao o sebi. Pa kaj šta misliš o Abdumeliku i Mervanu? Kaže, e, ovo je kaj teško pitanje. Kaže, što? Kaže, kada bi ti rekao samo jedan njegov grijeh, mogu ti spomenim grijeh Hadžar ibn Yusuf. To jeste što ga je postavio kao namjesnika. Esma i prenosi od Alije ibn Muslima al-Bahlija, kaže, pred Hadžađana je dovedena jedna žena od Haridžija, pa joj se on obraćao, a ona niti je gledala u njega, niti mu je odgovarala. Pa on kaže svojim, odnosno halalte, a neki od ovih njegovih, dakle namjesnika, jel, njegovih tih, ono od kada je šurat, prevodi se kao milicija, policija, kako hoćete, kažu, što ne gledaš u emira dok se obraća? Kaj, kako će gledati čovjeka kojeg Allah na sudnjem dan neće pogledati? Kaže, vodite i maknite je. Od Hišama ibn Hasan se pre, prenosi, kaže, zbrojan je broj onih koji je Hadžađ ubio sabren. Ono malo prije sam rekao što znači sabren, to jeste izgladnjivanjem mu vezane pića ili sa mučenjem. Kaže, bilo je 120.000. Esme i kaže, prenosi se od Ebu Sama do Abada ibn Kethira od Kahdema, kaže, Sulejman ibn Abdul Melik je jednog jutra, nakon kad je on preuzeo vlast nakon Velida, Kaže, jednog jutra je otpustio iz zatvora 80.000 e, zarobljenika koji je zarobio hađač. Kaže, u njegovom zatvoru je bilo u tom vremenu 80.000, od toga je bilo 30.000 žena. Kaže, u zatvoru su bili ljudi uh, koji nisu bili ni da im se nešto uzme od udova, dakle nisu bili lopove kradljivci, niti su bili za, rap, za razapinjanje, to jeste nisu bili drumski razbojnici. Kaže Omer ibn Abdelaziz, ovo je samo početak predaje, malo prije sam spomenuo, kaže kada bi svi narodi sakupili svoj pogan, mi bismo i kaže, pobjedili sa Hadžađom ibn Jusufom. Hadžadž nije, kaže, popravio ni Dunjaluk, niti je sasav je pripremio Ahiret, vladao je Irakom i on što je mogao da sakupi od Iraka bilo je 40 miliona dinara ili dirhema. Meni su, kaže, namjesnici iste, u iste godine, odnosno jedne godine, donijeli 80 miliona dinara. Ja, kaže, ako bude me Allah poživio, a nadam se da će me poživjeti, ja ću ga i sakupiti onoliko koliko je sakupio Omer ibn Hatab, 140 miliona dinara. Omer ibn Abdulaziz napisao Adi ibn Erta, kaže, čujem da slijediš puteve hađađa, nemoj, kaže, slijediti njegov put. On je, kaže, klanjao namaz u njegov nevakat, uzimao je zekijat bez ikakvog prava i, kaže, mnoge stvari koje su slične tome je zanemarivao. Od Reja ibn Muslima se prenosi da je Omer ibn Abdulaziz poslao, odnosno da se sakupi uh, kuća od Ebu Akila, to jeste njihova kuća od hađađa, ili njihova familija, ili njihovo pleme, kaže pa je napisao namjesniku Jemena i rekao, šaljem ti, kaže, ovi, pa kaže, kakav god šer da sa njima uradiš, uradiš što hoćeš. Kaže, rasporedi ih, neka služe, neka radi. Neka se odmori Allahovi robovi od ove kuće i neka ti je selam. A onda je kada je protjerao onaj Omer ibn Abdulaziz u Jemen. Qasim ibn Muhajmire kaže, Hadžađ je razvaljivao islam konac po konac. Ebu Bekri ibn Ajaš prenosi od, od Asme, kaže, nema ni jednog harama da ga Hadžađ ibn Usuf nije učinio, a Jahe ibn Isa Remli prenosi od Ameša, kaže, raz, raziš se o stavovima o Hadžađu, pa su pitali Mujahida, onaj, o njemu, pa kaže, što me pitate o čovjeku koji je bio nevjernik? Ibn Asakir prenosi od Šabija da kaže, Hadžađ je, je vjerovao u Džibti Tagut, bio je nevjernik Allaha, onaj bio je ono što je bio, Allah najbolje zna. Severi prenosi od Mamera, od Ibn Usa, ono svog oca, kaže, čujem, čudim se našoj braći od stanovnika Iraka, kako Hadžađa nazivaju mu'minom, Severi prenosi od Aufa, čuo sam, kaže, Ebu Vaila da pita za Hadžađa, svjedoči se da je stanovnika vatri. Kaže, hoćete da naredite da svjedočim, dakle, pred Allahom. Kaže, Severi prenosi od Mensura, upitao sam Ibrahima ibn Hadžađu ili o nekim onaj eh, tim zulumčarima, pa kaže Ela la'anatullahi ala ala zalimin. Zar nije Allahov proklestvo nad nepravednicima? Ovaj kaj stavio je onaj zadržavao Ibrahim, Ibrahim kaže, kaže Zubair Jednom prilikom sam vrijeđao hađađa, kod mene je bio Ebu Vajl, pa je rekao, nemoj ga, kaže, psovati. Možda je, kaže, jednog dana rekao, Allahumma arhamni, pa da mu se Allah, kaže, smiluje nemoj, kaže, druži se sa onima koji kažu jes vidio, jes vidio, to jeste jes čuo, jes čuo, dakle ono čula i kazala. Kaže Auf, spomenut je hađač kod Mohameda ibn Sirina, pa je rekao miskin ili jadan je Ebu Mohamed. Allah ako kazni, kazni će ga za njegove grijehe, a ako mu kaže oprosti, blago sa njemu. Ako se kaj susretne sa Allahom sa čistim srcem, bit će mu, kaže, bolje pred Allahom. Kaže, činio je, kaže, grijehe koje su, kaže, činili, kaže, ljudi bolji od njega na ome, kaže, dunjaluku, odnosno od ovog umeta. Allah kaže zna od njega koliko je on bio stidljiv i kakav je iman imao. Allah kaže zna gdje je istina. Allah zna, odnosno i on je kaže znao da je sunji dan istina i da će Allah prožiti one koji su u kaborovima. Ebu Qasim al-Bagawi kaže, prenosi se od Sejida, a ono da Ebu Same kaže, neki čovjek je rekao Sufjanu Theuriju, svjedočiš li protiv Hadžađa i Ebu Muslima al-Harasanija da su u vatri? Kaže ne, jer su oni, kaže, smatrali ispravnim, on su imali su ispravan tevhid, to jeste vjerovali su la ilaha ilala. Kaže Rejaši, prenosi se Daba Salezreha, ono Srija od, Jahni, od Ibn Jahni, kaže jednom prilikom Hadžađ je prošao uh, za vrijeme džume namaza, pa je čuo kako ljudi plaču, kaže šta se, šta se ono čuje. Kažu zatvorenici, kažu ubi nas u zatvorima. Kaže on, ih se ufiha, vola tu kelimun. Dakle, citirao je onaj kuranski ajet kada je ušutite u njemu i nemojte govoriti, to jeste za sonike džehennema. Kaže, nakon toga nije, kada je doživljeno i sljedeću džumu, Allah ga je, kaže, uništio. Kad se razbolio, Hadžađ kaže, smaj, <clears throat> toliko je bio bolestan da ga je bolest uništavala, ali nije htio da propusti priliku da se ne, oba, ne obrati ljudima. I on, kaže, popije se na Ember i kaže, ovi nesretnici i munafici, Šetan se, kaže, uvuku među vas. Pričate, umro je hađađ, umro je hađađ. Evo, kaže, meni. Kaže, hađađ se nas, nada, kaže, dobru, no, nakon smrti. Tako mi, kaže, Allaha, ne bih volio da umrem, odnosno više volio da umrem nego da mi se danje, dadne dunja dunjalog. Najdraže mi je Allahovo zadovoljstvo, a Allah je Đelešanuhu rekao i blisu da će mu dati vječni život do sudnjega dana pa mu rekao inneke minal mudharin. Pa ga je Allah Đelšanuhu ostavio do sunnjega dana, a onda je, kaže, dobar čovjek proučio, kaže, dovu, gospodar, podari mi vlast koju neće podariti nikome osim mene, pa mu je Allah Đelšanuhu podario, a opet ga je Allah Đelšanuhu usmrtio. A ja, kaže, kažem, te ofini muslimen wal hiqni bisalehin, gospodaru usmrti me muslimanom i daj da budem sa dobrim ljudima svi ste vi, kaže, ljudi kao i drugi ljudi, tako mi Allaha. Svako od vas, kaže, ima tri ćefina, toliko im je širina, toliko im je dužina i svačije će tijelo zemlja da pojede. Kaže i umire. Kaže, gospodaru moj, rekli su da nećeš oprostiti hađađu, a ja znam da hoćeš. Subhanallah. Objeđenje. Objeđenje. Kaže mu Amer, prenosio od Ibn Tavusa, od njegovog oca, kaže kada je proširila se vijest o smrti Hadžađa, ponavljena je toliko puta, puta on reče Allah je usmrtio ljude koji su nepravdu činili, hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Hamad ibn Abi Sulejman kaže kada je Ibrahim Nahi čuo za smrt Hadžađa, zaplakao je od radosti. Prenosi se od Salaha ibn Sulejmana, kaže Zijad ibn Rabija ibn Haris je e, saopštio sa, zatvorenicima onaj, e, da je Hadžađ umro te i te noći, kaže, čita u noć nisu mogli da zaspu od, od e, onaj, veselja u zatvorima. Kaže, načuli su uši na prozore zatvora da, sluš, da čuju narikače, odnosno onaj, kad će se proglasiti smrt. Šta mislite kad je umro? 27. noć Ramazana. Ka, <laughs> kaže, kaže Esme, čudna li je, kaže, stvar vezana za hađađa, umro je, ostavio je kaj samo 300 dirhema, a kaže se za hađađa da je, kada je umro, mimo tih 300 dirhema, ostavio je kaj samo mushaf, sablju, e, sedlo od konja, opremu za konja i stotinu oklopa za muđahide na lahom putu da se uvakufeje. Kaže Esme i prenosi njegovog oca kada je vidio sam Hadžađa u snu pa je rekao šta je Allah uradio sa tobom. Kaže ubio me je za svakog insana što sam ga ubio. Ka idući sam ga godine vidio ponovo u snu pa sam rekao Ebu Mohamed šta je Allah uradio sa tobom. Pa ga je on opsuo u snu, izvrijeđao ga je šta te kaže briga šta sam pitao, kada je pitao sam to i prošle godine. <laughs> Kaže, <laughs> ima dvije, tri predaje rašti ljudi da su ga vidjeli u snu kaže, Allah ga je dao da i posle smrti bude onakav kakav je bio i prije smrti. Kaže Ahmed ibn Ebi al-Hawari, čuo sa Ebu Suleimana da ranije da kaže, Hasan al-Basri je na svakom svijelu spominjao hađađa i proklinjao ga. Dakle, učio je dove protiv njega, dok jedne noći ne ga nije vidio u snu, pa on reče, jes ti hađađ, kada ja sam hađađ. Šta je, kaže Allah, uradio s tobom? Kaže, ubio me za svakog čovjeka kojeg sam ubio, a onda me, kaže, odvojio na stranu sa onima koji su vjerovali u njegov tevhid. Od tada, kaže Hasan, kad je vidio taj san, nikad više nije progovorio o njemu ni jednu riječ. Imamo li još vremena za dvije minute? Ima. Nakon dakle, njegove smrti, Ibn Kethir spominje još smrt četvorce ljudi, između njih Ibrahim ibn Jezid Nahi, rahmehullahu ta'ala. On je, kaže, govorio, kada smo se našli na dženazama i pričali smo, kaže o Mejitu, kaže pričali smo o stvarima svoga dunjaluka kao da ispred nas nije čovjek koji će sad u džennet ili džehennem. Kaže, kada vidiš čovjeka kako zanemaruje prvi tekvir u namazu, opere ruke od njegovog uspjeha. Također kaže, kada mu je došla smrt, zaplakao je, a onda su ga upitali, Ibrahim, zašto plačiš? Kaže, čekam meleka smrti, ne znam hoće li mi kaj donijest vijest da će ući u dženet ili ući u džehennem. Ove godine je umro Hasan ibn Muhammed ibn Hanefije, izlozi Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Njegova kunija je bila Ebu Muhammed, nema vez njima i ne treba. Njegova kunija je bila Ebu Muhammed, bio je, dakle, ispred svoje braće, bio je stariji od svoje braće, bio je alim, faqih, spoznao i spoznavao dakle odnosno držao ili nosio je veliko znanje i onaj nauku Allahove vjeri. Wa sallallahu alaihi wa sallam. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي